La quin causoi por plori. La homo estas supposeble la sola vivulo kiu ploras pro emociai causoi. Faculoi nun attribuis la homain larmofluoin al quin categorioi. Solezzo, sen povezzo, tro de fio, harmonio, cae consumo de comunichiloi. La attribuo al tiui categorioi basigas sur la pripenso che emoziai larmoi aperas ciam tiam, ciam psicologiai basai besonoi estas au ne plenumitai, au estas tre intense contentigitai. Tion scribas soci psicologoi de la Universitato de Ulm en Germanio en faca giornalo. La teamo de psicologoi referenzas al tio che solezzo aperas pro necontentigita besono pri proximezzo, cae tiel povas provoci larmoin. Al tiu categorio appartenas ancau larmoi pro am chagreno au sopiro reveni heimen. Larmoi pro gioio aliflanche aperas laula faculoi post intensa contentigo de la besono pri harmonio. Exemple dum nupto festo. Ciel exemplon por larmoi pro sen povezzo, ili mencias la reagon pri novajo pri morto caso. Ploro en la categorio consumo de comunikiloi montras plurain apartajoin. Compare al aliai categorioi, la ploranta persono estes cetio nur mal recte trafita, cae la larmoi aperas anstatauige. Ploriga estas travivajo, quio ocasas alla cefa figuro del libro au de filmo, en quion la persona sin enigas image. Crome eblas versi larmoin ce dramo, sed ancau ce comedio. En tiu categorio do povas flui larmoi pro gioio cae pro mal gioio. Clare distingendas la emoziae larmoi, de la tiel nomatai basalae larmoi, ciui tenas la oculoin humidae cae protectas ilin. Ancau larmoi ciel reflexo pri malvarmo, vento au cetranciado de cepo, ne estis consideratai en la studo. Por esplori la homan ploron, La esploristoi demandis en du interretai enquetoi homoin pri causoi por emociae larmoi. En plua experimento la test personoi devis scribi ciu tage pritio en taglibron. Cetio exemple montrigis, che pli homoi ploris pli ofte pro troda streccio ol pli maliunai homoi la psicologo e consideras la studajon kiel el bason por plua esplorado pri la fenomeno de emozia e larmoi gis nun oniscias relative mal multe pri tio qui un rolon ludas emozia e larmoi ce psicae e crome mancas sistemezza e pri tio kiel larmoi reguligas socia in interagoin diris la studestro. Gis nun mancis exemple ec conoi pritio, cion influon havas larmoi pritio, chu homo subtenas alian homon. La identigo de la quin plei oftai causoi de la plorado povas helpice tio respondi tiuin demandoin estonte.